Hola, ¿qué tal? Últimamente en la calle me han contado que andas muy mal. Llorando por ese idiota que no te deja ni respirar. Y esperando la oportunidad de cualquier día poderte besar. Y te lo juro, ya no aguanto más. Tu cuerpo imaginas lo que imagino Pensando en ti, por las noches me motivo a Hablarte y darte besitos en el oído A sentir tus suspiros y sacarte gemidos Me gusta como gritas cuando tu culo agitas Tu corazón palpita mientras te doy mamita Qué rico, Al lo que sea por un pico Déjame darte calor de Colombia a Puerto Rico Imagínate, tu cuerpo junto al mío Tus labios junto a los míos, bebé Imagínate, tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Nena, imagínate, dos locos haciendo el amor, oh, oh, el amor. Oh, Entonces mate lo que quieres más, dime si quieres más, que más te voy a dar y no voy a parar. Vas a tener que aguantar toda la noche ya. Entonces mate lo que quieres más, dime si quieres más, que más te voy a dar. Hola, ¿qué tal? Últimamente en la calle me han contado que andas muy mal. mal. Llorando por ese idiota que no te deja ni respirar. Y esperando la oportunidad de cualquier día poderte besar. Y te lo juro, ya no aguanto más. Baby. Imagínate, tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Baby, imagínate, dos locos haciendo el amor, oh, oh el amor. Oh, oh. imagínate, tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé. Nena, imagínate, dos locos haciendo el amor, el amor. Hey, Rock negocio. Yes, we are the favorite <laughs> Díselo, Los favoritos pa Sky, rompiendo el bajo. Sky. musty Díselo, Arca. Arca. Capiche. In